Me je uzeo za ruku i kad je htio da izađe iz mesđida, rekao sam, ja Resulallah, inneke kulte leo ali menneke adame suadim u Kur'anu. Lahu poslaniće, rekao, da ćeš me naučiti najvrijednijoj suri u Kur'anu. A on reče, neam, elhamdulillahi rabbil alemin. Hoću, to je Elhamdulillahi, Rabbil Alemin. To je sedam sličnih ajeta i Kur'an koji mi je dan. To jeste, njemu sva hvala pripada, jer je svako dobro od uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala i on je taj koji je čovjeka stvorio i dao mu zdravlje i snagu i dao mogućnost čovjeku da zahvaljuje i bade čini Allahu te baraka wa ta'ala i uputio onoga koje za upute pravim putem.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 Hvala Allahu. To znači Allahu posebno pripada hvala. Mimo drugih koje ljudi obožavaju mimo njega. To jeste Allahu pripada hvala posebno. Samo njemu. Elhamdulillah Hvala Allahu. Nikome drugome. Mimo njegovih stvorenja i mimo onoga što ljudi vjeruju i obožavaju mimo njega. I njemu hvala na svim blagodatima koje je dao jer uzvišeni kaže وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ koja je blagodat kod vas što je samo od Allah ili koja god blagodat ni'me je kod vas to je od Allaha femin Allah blagodati koje se ne mogu pobrojati jer kaže uzvišeni wa in ta'uddu ni'mat Allahi la tuhsuha ako budete brojali Allahove blagodati ne možete ih ne možete ih pobrojati i niko mimo Allaha te bareke ve taala ne obuhvata njihovu brojnost brojnost tih blagodati Allah uzvišeni nam je dao život i zdravlje i dao nam je mogućnost da mu izvršavamo obaveze i dužnosti koje smo dužni činiti i dao nam je rizk propisao i dao rizk obskrbu kao što je svakome stvorenju odredio svome njegovu obskrbu i uzvišeni subhanahu wa ta'ala je pozvao svoje robove u ibadet njemu uzvišenom od čega jeste ovo o čemu mi govorimo a to je hvala uzvišenom Allahu te baraka wa ta'ala sve ovo su Allahove velike blagodati neizmjerne blagodati I zato kažemo njemu hvala mimo drugih. Njemu hvala na svim blagodatima koje ne možemo ni pobrojati, koje samo on zna. I njemu hvala mimo drugih njegovih stvorenja, to jeste njemu sva hvala pripada jer je svako dobro od uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala i on je taj koji je čovjeka stvorio i dao mu zdravlje i snagu i dao mogućnost čovjeku da zahvaljuje i bade čini Allahu te baraka wa ta'ala i uputio onoga koje za upute pravim putem. Pa je on uzvišeni na početku i na kraju dostojan hvale. I ta hvala koju mu izražavate i kažete Elhamdulillah, hvala Allahu i to je Allahova tebareke ta'ala blagodat. I to je njegova blagodat. To što te je uputio putem zahvali njemu. Jer uzvišeni kaže onom je što opisuje da je rekao prokleti šejtan wala tajidu aktharahum shakirin i većinu njih to jeste ljudi nećeš naći da su ti zahvalni Allahu wala tajidu aktharahum shakirin i zato Iblis iako predvodnik svih nevjernika iako sušto zlo imao je pravo u pogledu ljudi Allah kaže وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ Iblis je svoj, svoje mišljenje bio je tu u pravu fettebe'uhu, pa su ga ljudi slijedili, illa fariqa minal mu'mini, osim jedne male skupine mu'mina, koji ga nisu slijedili, koji su odbili poslušnost šeitanu, a prihvatili poslušnost Allahu tebareke wa ta'ala. Poznati islamski učenjak Ibn Đerir, Taberi, rahimahullahu ta'ala, kaže Elhamdulillahi sena'un esna bihi ala nefsihi. Elhamdulillah. Hvala Allah. To je pohvala koju je Allah izrekao sebi. A on je dostojan toga. Wa fi dimnihi emru ibadihi en yusnu alaihi. A iz ovoga se razumije, ovo u sebi sadržava, naredbu njegovim robovima da ga hvali. Allah uzvišeni kaže hvala Allahu. Drugim riječima kao da kaže kulu elhamdulillah. Recite elhamdulillah. Samo što ovo ima još veće i jače značenje. Ovako kako je rečeno. Zašto? Zato što nešto kada se izvršava ima jači uticaj i utisak od onoga što se naređuje. Drugim riječima, kada kažeš nekome reci alhamdulillah, ili će reći ili neće reći, ili će biti zahvalan ili će biti nezahvalan. Doćim kad ti dođeš i svojim primjerom kažeš alhamdulillah i riječima i dijelima i svim onim što treba, to je jače kao uticaj od same naredbe recite Elhamdulillah. Razumijete li? Jednom prilikom vi se sjećate događaja na Hudejbiji. Kad je ugovor potpisan sa mušricima. Resul Ali Isatve Salam potpisao ugovor ili sklopio ugovor sa mušricima. Pošli muslimani na umru, a ovi ih spriječili, ne daju im da dođu na umru kao što danas imate ljudi kao što su tada uzimali monopol nad nad čim nad kjabom sad uzimaju nad džamijama ne možeš dakle spriječili Allahovog Rasula ali i sato selam da da dođe u Meku umru da obavi tada je Allahov poslanik ali sad sam naredio ashabima da obriju svoje glave kako bi tu prekinuli svoju umru i zaklali svoje kurbane ili onaj hedi koji su sa sobom nosili. Niko od ashaba se nije odazvao. Niko. Teško im, neobično. Šta, šta da radimo? Kako? Ne, ne smiješ dlaku otkriti sad da mi brijemo glave, nismo još ni umru obavili. Našli su se u jednom velikom iskušenju. Pa ulazi Allahov Resul alaihi sallatu wasalam kod svoje žene u šator. I kaže naredio sam im nešto, a nisu me poslušali. Teško Allahom Resulu, ali i sato A onda mu ova njegova žena kaže, Allaho poslaniće, učini to ti. Prvi. I tako je učinio. Kada su ga vidjeli ashabi da radi, onda su oni pohitali, umalo se nisu iskasapili, brijući glave i izvršavajući taj propis. Dakle, uvijek je, što se kaže u arapskom jeziku, ebleg, to jeste, ima jače značenje i veću potvrdu kad ti sobom uradiš, a onda, a onda te drugi u tome, onda te drugi u tome slijede. Dakle, Ibn Đerir kaže, značenje elhamdulillah, hvala Allahu, jeste, reci hvala Allahu. Ti pozivaš u hvalu i zahvalu Allahu, Allaha i Allahu te barake wa ta'ala. Elhamdulillah, hvala Allahu. To je hvaljenje uzvišenog Allaha te baraka ve taala njegovim lijepim imenima ili najljepšim imenima, jer sva njegova imena su lijepa i najljepša, jer ih je on uzvišeni odabrao i za sebe i to nisu ljudi ili neko od njegovih stvorenja od sebe propisali izmislili i hvala Allahu njegovim savršenim svojstvima najljepšim imenima i savršenim svojstvima to jeste ova hvala se izriče Allahu onako kako je Allah propisao što nam ukazuje na suštinu ove vjere a koja je to suština ove vjere to je slijedjenje to je slijedjenje da to nije izmišljanje to nije uvođenje nečega novog. Nije dovoljno da ti želiš Allahu zahvalu učiniti. Nego je potrebno da znaš kako ćeš tu zahvalu učiniti, kako ćeš je izvršiti. A Allah te uči. Onaj koji te stvorio i onaj koji voli i traži i želi da mu se zahvala čini. Naučio nas je kako da činimo zahvalu da bi ta zahvala bila na svom mjestu. A kada kažemo e šukru lillah. Ovdje pravimo razliku između hamd i šukr. Hamd znači hvala Allahu. Allaha hvalimo po njegovim imenima, po njegovim svojstvima, po svemu njegovome, po njegovim dijelima, po tome što je dostojan hvali, a šukr je zahvala. I u našem jeziku vi osjećate razliku. Hvalim dotičnog čovjeka zato što zaslužuje tu hvalu, u onome njegovom ograničenju jer čovjek nijedan nije savršen dakle u toj ljudskoj ograničenosti ja ga hvalim premda meni lično možda nije neku korist donio znači im zahvaljujem ti zbog dobra koje si mi učinio ili nekome kome si učinio dakle to je razlika između hamda i, i šukra hvale i zahvale. I u našem jeziku hvališ nekoga zbog njegovih postupaka, njegovog lijepog ponašanja, njegovih svojstava i zahvaljuješ nekome na dobru koje ti je učinio. Ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas, Tarđumanul Kur'an kaže Elhamdulillahi kelimetu kulli šakir. Hvala Allahu, to su riječi svakog zahvalnika onoga koji je Allahu zahvalan. Nuh alaihi selam je nazvan zahvalnim Allahovim robom. Innehu kana abden šekura. Kaže Allah tabaraka wa ta'ala u suri kojoj? Al-Isra. Zurrijeta men hamelna ma'a Nuh. O potomstvo koje smo ponijeli kad je onaj bio potop sa Nuhom. Innehu kane on je zaista bio abden šekura. Zahvalan Allahov rob. Postoji razlika između šakir i šekur. Koja je razlika? Šakir znači zahvalan. A šekur onaj koji puno zahvaljuje. Onaj koji puno zahvaljuje. Onaj kome je zahvala stalno u mislima i na jeziku i na njegovim dijelima. Nije jednom da kaže Alhamdulillah i misli da je to riješio. Po čemu je Nuh alaihi selam između ostalog bio zahvalni Allahov rob? Po tome što ne bi ništa pojao niti popio, a da ne bi Allahu rekao Alhamdulillah. Hvala Allah. To je priznanje Allahu uzvišeno. Da to je blagodat i zahvala i ibadet Allahu Đelešanuhu. Tako da ti i to jelo, to jeste ove uobičajene radnje koje činiš na ovome svijetu postaju postaju Allahu ugodnim dijelima, to jeste ibadet. Ibadet. Allah nas tome uči. I ovo je puno važno. Ovdje ćemo malo samo zastati da nešto napomenimo. A to je, čovjek živi na ovome svijetu i ne može se iz njega izdvojiti, može otići na drugo mjesto, može da ne živi ovdje, učestvuje ovim događajima, taruga, brige i problemi i poteškoće i tako dalje. Moraš radit. Kod nas se kaže ja, kosio ja, ja vodu nosio, nešto ćeš raditi. Ali kad radiš, uz čist nijet, to jeste uz nijet, da to radiš u ime Allaha, I u zahvalu Allahu i bismilu koju smo spomenuli u ime Allaha da se čini. Taj ti rad postaje ibadeto. Taj ti rad postaje ibadeto. Nemoj drugim riječima ono što radiš da ti je cilj od toga sredstva dobit i ti si završio sve s tim. I onda kažeš izgubih šest, sedam ili koliko ili manje ili više sahata. Nemoj to tako iako primiš sredstva zadovoljan i radostan i sretan, sve drugo zaboravio, a ako ne primiš cijeli dunjaluk naopak. Ne. Postavi od tog i u tome svome poslu cilj, a to je šta hoćeš od toga posla. Hoćeš da zaradiš sredstva, ali ta sredstva nisu cilj. Ona su sredstvo da pomogneš i sebe i svoju porodicu i druge muslimane i da to upotrijebiš Allahu u pokornosti i tako dalje. Tako da ti i taj dan, i taj rad, i to vrijeme utrošeno, i taj trud biva ibadetom Allahu te barake ve ta'ala. Radio šta radio, svakako u granicama dozvoljenog. U granicama dozvoljenog. Jer se Allahu ne može biti pokorno grijesima. To je dvoje šta? To je dvoje nespojivo. Ko što kažu, hoćemo džamiju na kredit kamatni. Ne može. Rekli smo primjer odavno. Ne može, ćemo kazati. Ne može krbak u kurban. I ono je životinja. ne može to. Ne može haram u Allahu pokornost. Tako je i to. Ono što radiš, neka imaš uzvišeni cilj iz toga. A to je ibadet Allahu Đelešanuhu. Da si ti Allahov uvijek. Da si njemu u pokornosti i da imaš cilj od tog svoga rada, cilj od svoje ženitbe, cilj od udaje, cilj od djece, cilj od kola, cilj od svega na ovome svijetu. Ne da ti je cilj da se pušeš, nema niko kola koja. To ti odmah grije. To više nije u granici mubaha, dozvoljenog, nego u, prešao si u haram ako hoćeš da se na drugima kiburiš i ovo jedno. doći im, ako taj mubah, to što je u osnovi dozvoljeno, upotrebiš u ispravnome, u pokornosti Allahu tabaraka wa ta'ala, piše se seba i ibadet Allahu tabaraka wa ta'ala. Isto dijelo, ali isto po našim očima, ali kod Allaha nije isto, niti može biti isto. S druge strane, ako nema toga vrhovnog, uzvišenog, nijeta pokornosti Allahu, makar se radilo o suštom ibadetu, nešto ima to tog se sevaba. Uz oklanjat, ali ti namjera, cilj nešto drugo, nema fajda. Nema fajda. Došao je Fendi, prouči mi hatmu, evo ti zapare. Nema. Nije to to. Ne može, on naplatio na dunjalu ko nema. Nema nahere. Dakle, jednostavno, i sušti i badeti ako ne budu imali ovu osnovu da je u ime Allaha tabaraka wa ta'ala i samo u ime njega neće biti korist. A s druge strane, obične ljudske svakodnevne radnje, kada budu imali ovo za cilj, bit će primljene kod Allaha tabaraka. To je vrlo važno da, da shvatimo u cijelokupnom našem životu. Ti radiš, radiš, svakako. E to što radiš neki u ime Allaha. Neki ima Allah, da mu te spi u svemu. I svojim jezikom, i svojim srcem, i svojim dijelima da, da si mu pokoran, a ne nepokoran, da si mu zahvalan, a ne, a ne nezahvalan. Islamski učenjaci kažu da značenje riječi hamd, hvala, ima šire značenje nego značenje riječi šukr, zahvala. Hvala ima šire značenje nego riječ zahvala. Po čemu? Zato što je hvala valjenje nečeg pohvaljenog, nečega što zaslužuje hvalu riječima, s jedne strane zbog njegovih svojstava koja posjeduje, a s druge strane zbog dobročinstva koje se na druge odražava. Dakle, zbog njegovih ličnih svojstva i zbog dobročinstva koje se na druge odražava. Doćim šukr, zahvala biva na onome što čovjek dobije, dakle na onome što drugome dođe od, od dobra. Pa je to uže značenje nego hamd, nego hvala Allahu tebareke wa ta'ala. Hvala da bismo objasnili ovaj izraz, ovu riječ, zato se malo ovdje i zadržavamo. Zašto? Jer ove stvari su u stvari od mekasidu šer, od mekasidu din, od ciljeva ove vjere. I kad klanjaš, i kad si u svemu Allahu pokoran, šta hoćeš tim da postigniš? Hoćeš Allahu da zahvališ, da ga hvališ. Tako da kada god nam dođe u daljem, u ajetima kuranskim, hamd, hvala Allahu te baraka wa ta'ala treba ovoga da se, da se prisjeti. Od značenja hamda, kako ćemo znati još šta znači hamd? Hamd je suprotno zemmu. Šta je zem? To je kuđenje. S jedne strane je hvaljenje, a s druge kuđenje. Imate dvije vrste definicija nečega kad vas neko pita šta to znači. Ili da mu opišete šta to znači, a mi smo rekli, hamd znači to i to. Ili druga vrsta definicije da mu kaješ što je suprotno onome, pa ćeš znat šta je i ovo. U abidid dihate tebe jenul ešjao, kaže se u pravilu, a to je po suprotnostima prepoznaju se stvari. Da nije šerna, kako bi znao? Kako bi znao dobro? Da nije bolesti, kako bi znao za zdravlje? Da nije gladi, kako bi znao za sitost i tako dalje. Dakle, po suprotnostima se poznaju stvari. Šta je bijelo, kako ćeš opisati šta je bijelo? Kada ćeš ono što je suprotno crno, ne tako si ga opisao. Dakle, nešto ćeš opisom njegovim opisati, definisati, a nešto ćeš definisati čime? Njegovom suprotnošću. Pa dolazimo kod riječi hamd. Šta znači hamd po njegovoj suprotnosti? Hamd je suprotno hvala je suprotna čemu i u našem jeziku kuđenju znači onaj koji se hvali a ovdje smo rekli elhamdu sva hvala ovaj el u arapskom jeziku na ovom mjestu što znači određeni član imate u, u raznim jezicima to na ovom mjestu označava istigrak znači sveobuhvatnost sva hvala pripada Allahu tebareke ve ta'ala. Sva hvala pripada Allahu tebareke ve ta'ala. I nema ni u čemu čega nedostatka. Nema ni u čemu nedostatka. I zbog čega je kuđenje? Zbog čega se neko kudi? Zbog nedostatka, zbog mahane. Kod Allaha nema. On je savršen uzvišeni. I zato to je potpuna hvala na savršenog. Dakle, najljepše riječi za onoga koji je savršen uzvišen te barake Mateana. Od ove riječi su mnoga imena proizašla. Od toga je riječ ili ime Ahmed, Mahmud, Muhammed od riječi Hamd, hvala. Ahmed znači onaj koji se hvali. Mahmud onaj koji je pohvaljen. Pasiv, drugi ga hvali. A Muhammed od svega ovoga ima još najbolje i najšire značenje. Znači onaj koga hvale po mnogome i onaj koji dobiva hvalu od drugih prenosi Ibn Ebi Hatim svojim senedom prenosilaca od Omera radijallahu anhu da je rekao قد علمنا سبحان الله ولا إله إلا الله فما الحمد znamo subhanallah i la ilaha illa Allah ali šta je hamd elhamdulillah šta je suština toga. Pa kaže Alija radijallahu anhu, od njega se prenosi da je rekao Kelimetun radijaha Allahu li nefsihi. To je riječ kojom je Allah zadovoljan sebi. To jeste riječ s kojom je Allah zadovoljan da mu se iskazuje i da se njemu upućuje. To je zahvala Allahu tebareke wa ta'ala. U drugom jednom rivajtu isto Ali radijallahu anhu kaže kelimetun ehabbeha Allahu ta'ala li nefsihi. To je riječ koju je Allah zavolio za sebe. Wa radijeha li nefsihi i zadovoljan je njom da mu se iskazuje wa ahabba an tuqal" i drago mu je da bude iskazivan. A od Abdullaha Ibn Abbas radijallahu anhu ma prenosi se da je rekao Elhamdulillahi kelimatu šukr وإذا قال العبد الحمد لله قال شكرني عبدي hvala Allahu to je riječ zahvali. To je riječ zahvali. Pa kada čovjek kaže Elhamdulillah, onda Allah uzvišeni kaže zahvaljuje mi moj rob. To Allah tabaraka wa ta'ala traži i zahtijeva od svojih robova. Da zastanemo malo kod cilja izgovaranja ove riječi. Elhamdulillah. Allah tabaraka wa ta'ala traži i zahtijeva od svojih robova da ga vjeruju i da mu zahvaljuju uzvišeni Tebareke ve taala htio je da imaju oni koji ga hvale i zahvaljuju pa je stvorio ljude i džine stvorio svijet a hvala i zahvala Allahu Tebareke ve taala nije ništa drugo do vid čega ibadeta Allahu Tebareke ve taala da si mu zahvala jer onaj koja Allahu zahvalan on će mu biti u uh, u ibadet. Ko nije Allahu zahvalan, bit će mu, bit će mu nepokoran. Ko nije Allahu zahvalan, bit će mu nepokoran. I Allah te bareke ve ta'ala mrzi nezahvalnost. Prezire nezahvalnost. Kako među ljudima, tako između njegovog groba i Allah te bareke ve ta'ala. Po tome je sahih hadis Allahovog poslanika sallallahu alaihi sallam u kojem kaže men la ješkurin nase la ješkurila. Onaj ko ljudima ne zahvaljuje, ne zahvaljuje ni Allah. Ova vjera uči čovjeka zahvalnosti. I zato ćete vidjeti najbolji Allahove te bareke ve ta'ala robove koji su mu u pokornosti da kada im nešto učiniš, da su ti puno zahvalni. A one koji nisu Allahu zahvalni, da mu ne znam šta učiniš, neće ti reći ni hvala ti budi. Neće ti reći ni hvala ti. I zato, Allaho poslanik, ali sad vasalam, upućujući ovaj ummet na zahvalnost, preporučuje da kada neko nekome učini kakvo dobro, da mu se na tome dobro uzvrati. Da mu se na tome dobro uzvrati. A ako čovjek nije u mogućnosti, onda da mu dovu čini dok ne vidi toliko, dok ne vidi da je ovaj zadovoljen. Dok ne vidi da je ovaj zadovoljen. Da ga je tom dovom nagradio ili da mu je u protivnom zato dobročinstvo dovu, dovu učinio. S druge strane, nezahvalnost, nezahvalnost vodi u džehennemsku vatru. Pa kada je rekao Allahov poslanik alejhi salatu vesselam da će najviše žena biti u džehennemskoj vatri, kao što će najviše siromaha biti u u džennet. Žene upitaše, a zašto Allahov poslanik? Pitaju zašto će najviše stanovnika džehennema biti žene. Kaže, nezahvalne su Jesu li nezahvalne Allahu? One pitaju. A on odgovara, one su nezahvalne na dobročinstvu koje im je učine. Jek furnel ašir. Kad neko od vas cijelo u života joj čini dobro, ako nešto vidi kod njega, onda kaže, misli se od onoga što joj ne odgovara, što joj nije pravo ni drago, Ona kaže, nikad od tebe dobra vidjela nisam. Allah to mrzi. Allah to ne voli. On Allahu i tebareke ve ta'ala svoj stava, njegovih imena, jeste da je on šakir, onaj koji zahvaljuje. Učiniš nešto u ime Allaha, najmanje što ćeš s Allahovom pomoći imat nagradu jeste desetorostruku. To sedamstotina puta, a za neka dijela više od toga. Neće na kraju u džehennemskoj vatri ostati onaj ko bude u srcu svome imao koliko trun imana koliko bude imao trun imana, neće vječnu džehennemskoj vatri ostati. Allah uzvišeni. Kod njega ne može propasti osim propalica, osim nesretnik, onaj u kome nikakvog hajra nema. S druge strane, onaj koji je zahvalan Allahu te barekeva ta'ala, takvom je data garancija za šta? za povećanje Allahove blagodati. U Allahovoj si blagodati i hoćeš da ti se očuva i da ti se poveća, put toga je da, mu, da si mu zahvalan. Put toga je da si mu zahvalan. La in shakartum Allah tabaraka wa ta'ala kaže, la in shakartum la azidannakum Ako budete zahvaljivali, sigurno ću vam povećati. Wa la in kafartum ako budete nezahvalni, ovom značenju kefertum, kefere, a osnova kufra jeste nezahvalnost Allahu. A ako budete nezahvalni, ide azabil šedid. Zaista je moja kazna žestoka. Dakle, Allah hoće zahvaljivanje. Zalike bi en Allahe lem jeku mugajiran ni'meten en ala kaumin hata jugajiru ma bi enfusi. I to zato što Allah neće promijeniti blagodat nečiju, blagodat koju je nekome dao, dok se oni ne promijeni. U blagodati čovjek, a on se promijeni. Umjesto da bude zahvalan, postaje nezahvalan. E neka znaš da je Allahov zakon, da je Allahov zakon da će ti promijeniti to blagodat. A ti to neće ostati. A isto tako, loša situacija se neće promijeniti dok se čovjek nabolje ne, ne promijeni. Pa dobro ide uz dobro, a kazna uz, uz zlo koje čovjek radi i čini. Prenosi imam Tirmidhi i Nesai i Ibni Mađe u hadisu od Allahovog poslanika sallallahu alaihi sallam koji je Hasan, dobar, da je Allahov Resul alaihi sallatu wasalam rekao efdalu zikri la ilaha illa Allah najbolji zikr spominjanje Allaha tabaraka wa ta'ala jeste la ilaha illa Allah wa efdalu du'ai alhamdulillah a najbolja dova jeste alhamdulillah hvala Allahu zahvaljivanje Allahu tabaraka wa ta'ala to ti je ujedno i dova i zato se dova počinje sa sa hamdom. Neka ješ odmah Allahu daj mi to vidu. Nego hvala Allahu te baraka wa ta'ala. Dostojan je hvale i na onome što ti je dao i po sebi samome da bi to bio uvod u u blagodati koje tražiš od uzvišenog Allaha te baraka wa ta'ala. Približavanje uzvišenom stvoritelju subhanahu wa ta'ala. U drugom jednom hadisu kojeg spominje imam Al-Kurtub u svome tefsiru od Enesa, od Allahovog poslanika ali se, sam, se kaže lev enne dunja bi hadafiriha fi jedi rađulin min ummeti ثم قال الحمد لله كان الحمد لله أفضل من ذلك da je cijeli dunjalu sa svim što je na njemu u ruci nekog od ljudi iz moga ummeta zatim kaže hvala Allahu hvala Allahu je bolja od toga hvala Allahu je bolja od cijeloga dunjaloka i svega što je što je na njemu kaže imam i Kurtovi u pogledu ovoga to što mu je Allah dao da njemu uzvišenom zahvaljuje veća je blagodat nego sav taj svijet i sve što je na njim. I zato zahvalan Allahu, rob je Allahu pokoran. U svemu što traži, on uzvišeni od tebe. Ne u jednom dijelu, ne u nečemu jest, u nečemu nije, kako odaberi, nego je pokoran u svemu, nastoji i trudi se dobiti Allahu te baraka zadovoljstvo. Zahvalnost biva ili pokazuje se u trome. Zahvalnost se pokazuje u srcu. Da osjetiš da ti je Allah dao tu blagodat i niko drugi. I ono što je od ljudi došlo, to je u osnovi od Allaha preko nekoga. U srcu da znaš da, da ti je Allah taj koji ti je dao te blagodati. Na jeziku da to izgovoriš. Kad te neko pita odakle ti ovo, nemoj poleti da kažeš to sam ja zaradio to je moje i tako dalje ili što si to lijepo tako učinio ili postupio e ja znam to, tako sam ja to izmislio i tako sam ja to učinio Suleiman a.s. kada mu je džin donio prijesto kraljice od Sabe nije tada rekao to su, to je moja snaga to je ovo to je ono, to je moja vlast, nego kaže haza min fadli rabbi. Ovo je jedna od blagodati gospodara mog Li je bluveni da me iskuša e ekfuru em eškur. Hoću li biti nezahvalan ili ću biti zahvalan? Jer je većina ljudi nezahvalan. I zato si ti na iskušenju i kad imaš i kad ne imaš. Kad imaš da si Allahu zahvalan. A kad nemaš da si i zahvalan i strpljiv u tome. Da se, da se strpiš u nedaći koja te zadesi. A to Allah tabaraka wa ta'ala kaže El malu wal banune zinetul hayati dunija. I metak i djeca. To je ukras ovoga svijeta. Wal baqiyatu salihatu. Ali trajna dobra djela koja su primljena kod Allaha tabaraka wa ta'ala hajrun inda rabbik to je bolje kod tvoga gospodara sawaben kao nagrada wa khairun amala i bolje ono što se čovjek može ponadati kod Allaha te bareke ve taala u sunanu ibn mađe od ibni Omera radijallahu anhuma se kaže da je Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem kazivao svojim ashabima da je jedan od Allahovih robova rekao ja rabbi لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك او غوسبودارو موي تبي بريبادا هوالا كاو што tebi dolikuje, kao što dolikuje veličanstvenosti tvoga lica i veličini tvoje vlasti. Pa dva meleka kako nam opisuje Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nisu znala kako da napišu ove riječi zbog veličine njihove zbog veličine značenja ovih riječi pa su se uspjeli Allahu te bareke ve taala i rekli o gospodaru naš jedan od tvojih robova je nešto rekao što mi ne znamo kako da napišemo Ne znamo kako da to upišemo, zbog veličine toga. Allah te baraka wa ta'ala ih pita, a on najbolje zna svoje robove, šta je on rekao? A oni mu kažu, rekao je, Leke alhamdu ya rabbi, kema jembegi li djelali vođhike wa azimi sultanik. Pa reče Allah te baraka wa ta'ala, upišite ih, to jeste te riječi, kao što je rekao moj rob dok se sa mnom ne susretne pa ga nagradim za njih pogledajte dakle, veličine toga što čovjek može Allah tabarak wa ta'ala hvaliti će im ga može hvaliti i pohvaliti u hadisu od Allahovog poslanika sallallahu alaihi sallam koji nam objašnjava značenje hamda u ovome ajetu to jeste elhamdulillah hvala Allahu to jeste sva hvala Allahu Ovaj hadis nam objašnjava to značenje i kaže Allahumme lekel hamd. Lekel hamdu kullu. ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله pogledajte značenja ovih dova Allahu moj tebi pripada hvala sva sva hvala i tebi pripada sva vlast i u tvojoj je ruci svako dobro i tebi se sve vraća sve obuhvaćeno i na ovom i na, i na budućem svijetu to je nešto što se može, a puno više se od ovoga može reći o značenju riječi Elhamdulillah kad nas neko upita šta znači Elhamdulillah to znači sva hvala pripada Allahu. Šta znači pripada Allahu? Kad kažemo ovaj kaput pripada tebi, šta znači? To je tvoje pravo, tvoje vlasništvo. Ne može ti niko uzeti tvoj hak. Allahov hak je hamd. Pripada u potpunosti. I niko ne može da traži Allahov hak ono što Allahu pripada a sav hamd, sva hvala pripada Allahu te baraka wa ta'ala. I ono što uradi neko od njegovih robova, ko je to dao? Allah te baraka wa ta'ala. I zato učite svoju djecu od malih nogu. Pitaj svoje djete ko ti je dao ovu košulju ili ovu hajnicu. Neka ti odgovori Allah. Uči ga. Uči ga tome da spozna gospodara svoga da zna komu je onaj koji mu blagodati sve daje i rekli smo isto tako elhamdulillah da je značenje ovoga hvala pripada Allahu to jeste govorite elhamdulillah što znači shvatili smo i razumjeli sada nema više hamdla hamdla hamdla jeste razumjeli Nema na brzinu te spiha na ruke, kaže. Na prste. Nema na brzinu, pa ne znamo ni koliko smo ni šta smo proučili. Elhamdulillah, elhamdulillah, elhamdulillah, da osjetiš to na srcu, u srcu. Da kažeš na riječima i ostalo je ono treće što nismo spomenuli. U svojim dijelima. Da to upotrijebiš tu blagodat u čemu? Allahovu pokornost. Jer ako pod, upotrijebiš tu Allahovu blagodat, Allahovu nepokornosti, je to zahvala? Nije zahvala. Ako israf činiš, razbacuješ se sa tom blagodat, je to zahvala? Nije to zahvala. Znači, hamd, hvala i zahvala jeste u srcu, na jeziku i i u ljudskim dijelima. To je cijelokupni ljudski život čemu nas din islam uči. Drugo nešto. Kaže se Elhamdulillah. Hvala Allah. Mi smo govorili koja su neka od značenja uzvišenog imena Allah prošlim kazivanjem. ovdje nije rečeno elhamdu lirrahman, na primjer. Hvala milostivom. Ili elhamdu lil aziz. Hvala slavnome, veličanstvenom i tako da neko drugo od Allahovi te baraka wa ta'ala imena. I to smo govorili na početku, zapravo u uvodu tefsira, govorili smo o tome da izbor riječi na određenom mjestu ima svoje ima svoje posebno značenje. Što je ovdje upotrebljena riječ ili ime Allah tabaraka wa ta'ala uzvišenog? Allah, hvala Allah. Da bi nam ukazalo na nešto, ko će nam reći na šta? Na šta nam ukazuje? Izbor ovoga imena. Samo Allahu, ali moglo je značiti da i da se neko drugo ime spomenulo, isto bi to značenje nosilo. Zato što smo upravo ono rekli, zato što je u imenu Allah ono obuvata druga njegova imena. Zatim, zatim što? Zato što ništa Allahom nije nazvao što je to ime, ima svoju posebnost i zato što je osnova imena Allahovog tebara kava ta'ala wa jalla Allah Allah onaj kome se ibadet čini sa hakom, koji zaslužuje da mu se ibadet čini. To jeste, na početku odmah nas uči vrsti ibadeta, to je hamd, da je cijeli život zahvala i hvala Allahu te bareke ve taala od toga i namaz i post i zekat i sve drugi ibadeti i drugo kome se čini Allahu jedinom koji ne trpi druga. Dakle, odmah te na početku uči svrsi i cilju tvoga života. Drugim riječima, nemoj svome djetetu reći, uči, uči da bi imao puno para. Nemoj to, nemoj to raditi. Da ga učiš da mu je cilj ta para, ta materija, učiš ga materializmu, drugačiju je pogrešno jak neka ih ima, nek nije u srcu, nek je u ruci pod nogama, nek, nek mu služi to, a ne on tome da služi. Dakle, elhamdu kome Allahu koji je zaslužan i nikome drugome. Sva hvala i svi drugi ibadeti i, i njegove vrste. Dakle, ukazuje nam na šta? Na cilj i svrhu života na ovome svijetu i drugo, na završetak naš odmah na početku kaže Allahov si. Onaj kom je pripada sva hvala, znači on je, on je kadar sve. On je kadar sve. Njemu će se vratiti. I njemu i badet čini. Dakle, ovo nas uči kako i badetu, tako i tome kome se taj ibadet upućuje, to je Allah te bareke taala i cilju našeg života na ovom svijetu i onome po čemu ćemo biti ispitivani na ahiretu. A to je ibadet Allah, te bareke ve taala. Jer ne vrijedi. Ako učiniš ibadet onako kako ti nije propisano, jel koristi? Makar bilo Allahu upućeno, ne koristi. ako učiniš ibadet koji ti je propisan, ali ne Allahu, nego nekome drugome, opet ne koristi. Znači, ne može jedno bez drugoga. Mora biti propisan ibadet i mora biti upođen samo Allahu u riječima Elhamdulillah. U riječima Elhamdulillah. Pripadnost Allahu hak Elhamd, Allahu pripada Allahu pripada hvala. I zaista mnogi će ljudi požaliti. Mnogi će ljudi požaliti na kijametskom danu. zašto su duge noći propuštali zašto su sabasko vrijeme tek tako propuštali zašto su odabrana vremena propuštali da Allaha uzvišenog neslave i ne veličaju sve će biti proć ko će za tebe klanjati dva rekiata namaza kad preseliš i zato neka ti je tvoj jezik neprestano Allahu tabaraka wa ta'ala u ibadet. U jednom rivajetu hadisa Allahovog poslanika ali sada selam kada čovjek kada bi čovjek od vremena kada dođe na ovaj svijet kad se rodi pa dok ne umre kada bi bio na seđdi ne bi ništa drugo radio samo na seđdi bio požalit će na sudnjemu danu što nije što nije još više Allahu i bade Kad vidi kolike su blagodati kod Allaha te baraka wa ta'ala i kad vidi kakva je džehennemska vatra. Upravo zbog toga što ovo Allahovo te baraka wa ta'ala ime Allah nosi u sebi svrhu i cilj našeg života na ovome svijetu. Ona se spominje u mnogim zikrovima. Od čega je? Kažemo kako Allahu Ekbar. Subha, Subhanallah. La ilaha illa, illa Allah. I ovo ćemo upravo naći u svim ovim ibadetima gdje se ističe ibadet i pokornost Allahu te baraka wa Rabbil alamin. Šta znači Rabbil alamin? Hvala Allahu. Svojstvo Allah te baraka wa ta'ala jeste da je Rabbul alamin. Gospodar svih svijetom. Šta znači Rabb? Šta znači Rabb? i prevodimo to kao gospodar. Ali koja sve značenja nosi riječ rab? Često učimo svojim davama, ja rabbi, o gospodaru moj. Ali šta sve u sebi nosi značenje riječ rab? To je onaj koji vlada. Onaj koji svime vlada. To je onaj koji upravlja svojim robovima i svim što je stvorio, a on je sve uzvišeni te bareke wa ta'ala stvorio. On je taj koji stvara od značenja rab, gospodar, jeste stvoritelj koji stvara. Onaj koji sve posjeduje, onaj koji svemu obskrbu daje, onaj koji daje život i smrt, to je rab isto onaj koji ti daje korist i i koji ti može nauditi. Onaj koji jedini dovu prima od onoga koji je u nevolji. Onaj u čijoj ruci je sva odredba, sve određuje i svim upravlja. Onaj u čijoj ruci je svako dobro. Onaj koji je kadar koji je moćan da učini ono što hoće. I u tome niko nema udjela. Onaj koji određuje kader. Onaj koji određuje sudbinu. Sve je ovo nešto od značenja riječi rab. Allah te baraka va ta'ala da si stvorio. Haliku kulli šej. On je stvoritelj svega stvorenog, razumije se. Ovaj ajet nas upućuje u stvari na naš početak i na naš kraj. Rabbul Alemin, gospodar svih svjetova, onaj koji je sve stvorio i onaj kome će se sve na kraju vratiti. Pa se ovdje spominje početak i kraj čovjeku. A to je početak Rabbul Alemin, Allah te stvorio, on je tvoj gospodar. Dakle, nisi ti sam čovječe, od sebe nastao slučajno, na putu negdje izrastao, nego imaš gospodara svoga. Ima neko koga moraš slušati i kome se moraš pokoravati. A kraj, to je elhamdulillah. Hvala Allah. To jeste taj ibadet po kome ćeš biti pitan i ono što Allah te baraka wa ta'ala zaslužuje da mu čovjek da mu čovjek uzvišenom te baraka wa ta'ala čini ljudima se kaže u jeziku rabbu dar rabbu ovoga ili onoga posjednik ili gospodar ovoga ili gospodar onoga i tako dalje to je ograničeno gospodarstvo ili vlast nad nečim ili pripadnost nečega nečemu i tako dalje doći im ni za koga se ne kaže osim Allah te bareke ve taala er rab a to je neprikosnoveni gospodar la yus'alu amma yaf'al ne biva pitan o onome što radi wa hum yus'alun a oni će biti pitan neprikosnoveni neograničeni gospodar Allah te bareke ve taala gospodar el alamin šta znači alem alem znači svijet alamin to su svjetovi jednina od svijetovi jeste jedan svijet. Ali i svijet je u stvari množina koja nema jednine od svoje riječi. Kako ćeš reći jedan svijet? Koji je pojedinac od toga svijeta? Nema jednine od svoje riječi. Ali zato ima množine. Pa se kaže gospodar alemin. Svjetova, ali koji svjetova? El alemin, svi svjetova. Nema ni jednog svjetova postojećeg svijeta, a da nije pod i u Allahovom te bareke ve taala gospodarstvu. To jeste u svemu ovome i onome što još i nismo spomenuli što obuhvata riječ rab gospodar, a da nije muhtač od Allaha onome što Allahu te bareke ve taala pripada u njegovom gospodarstvu. Sigurno da da su svi muhtač i svi upotrebi i on je Rabbul Alemin, gospodar svih svjetova. I stvoritelj, i onaj koji obskrbljuje, i onaj koji svim upravlja, i onaj koji sve određuje, i onaj koji svim vlada, i tako dalje. Neki zastupaju mišljenje i stav da se ovdje pod Alemin, ili da ovdje pod Alemin se misli na dva svijeta. Gospodar svijeta ljudi i svijeta džina. A šta vam je dokaz za to? Kažu dokaz za to nam je kuranski ajet li je kune lil alemine nezira. Da bude svjetovima opominjačem. Da opominje svjetove. A koji su to svjetovi koji su opomenuti? To je svijet ljudi i i džina. U odgovoru na ovo mi kažemo, nema sumnje da na prvom mjestu se ovdje odnosi Rabbul Alemin na to da je on gospodar ljudi i džina, a i ostali svi svjetova, za koje mi ili znamo ili ne znamo. I ovo nam ukazuje na Allahovu tebareka ve ta'ala veličinu. Ima svjetova za koje još nismo saznali za koje ne znamo da postoje nikako. A oni rade, oni su u skladu sa Allahovim zakonima koje je propisao. Dakle, ne možemo da obuhvatimo Allahovo stvaranje, a kako da obuhvatimo stvoritelja Allaha te baraka wa ta'ala. I po tome vidimo kako su plitki oni. Dobro ste čuli. Znate šta znači plitki? Ne vide dalje odnosa. Kako su plitki oni što kažu daj da vidim Allah. Pa ću vjerovat. Ti ne možeš da vidiš Allahova stvorenja. Svako ja je on stvorio. Ne samo to, nego ti ne vidiš šta je u tvome tijelu. Od čega se ti sve sastojiš? Procesi koji se unutra dešavaju. Čuda Allahovog stvaranja u tebi. Kamo li u kosmos ostalog? Pa kako da Allah te baraka wa ta'ala vidiš i shvatiš da ga obuhvati svojim znanjem. Ima da vjeruješ. Po onome što sve ti ukazuje na svoga stvoritelja gospodara Allaha te baraka wa ta'ala. Dakle, Rabbul Alamin ukazuje nam na činjenicu da je Allah te baraka wa ta'ala gospodar svih svjetova u prvom redu ljudi i džina, onda svih svih ostalih svjetova kao značenje ovoga Rabbul Alamin mi smo govorili u uvodu tefsir, da se Kur'an tumači Kur'anom, Kur'an tumači hadisima i tako dalje. Pa da to sprovodimo u praksu. Rabbul Alamin nas se spominje na drugim mjestima. Između ostalog, Faraon pita Musa a.s. Kale Firaunu, wa ma Rabbul Alamin Reče Faraon Musa'u, Ko je to Rabbul Alim? Ko je gospodar svijeta? Šta je to? Čemu se radi? Pa mu Musa alaihi selam daje definiciju toga. Možemo li reći to je bilo u Musa ovoj vjeri? Ne možemo. To je vjera svih Allahovi poslanika i vjerovjesnika. Što znači da smo mi najpreći Musa od bilo koga drugoga komu se, komu se pripisuje, ali nije u onome u šta je obazivao. Pa kaže Musa alaihi selam, kako Kur'an spominje, u odgovoru kome? Faraonu, a ovo nam je ujedno i definicija šta znači Rabbul Alemin, kaže, kale, odgovori Musa, Rabbus Semavati, gospodar nebesa, ne jednog neba, nego nebesa, više njih, seba sema od sedam nebesa. Val erdi i gospodar zemlje, tle cijelih nebesa, svih nebesa, cijele zemlje, wa ma bejnehuma i svega što je između njih. Dakle, gospodar svega uzvišeni, te Tebarake wa ta'ala, svega što je on uzvišeni stvorio. Islamski učenjaci ovdje navode, između ostalog, veliku mudrost zašto se počinje ova sura sa hamdom. Zašto se kaže Elhamdulillahi Rabbil Alemin. Između ostalog, kada kažeš Elhamdulillah, hvala Allahu, ti time prihvataš i priznaješ da ti je Allah te bareke ve taala tvoj dobročinitelj i ti si mu ponizan i ti si mu ponizan a ti si na početku ibadet kao što se elhamd izgovara kada i na kraju kad jedeš šta kažeš elhamdulillah poznate ovo ovaj elhamdulillah allazi at'amani hada wa razaqani min minhu min gajri haulim minni valaku. Dakle, hamd na početku i hamd na kraju. Lehu lhamdu fil ula wal ahire. Njemu pripada hvala i na dunjaluku i, i na ahiretu. Na početku dijela i na kraju dijela. To jeste da čovjeka nauči edeb. To jeste ponašanju prema Allahu tebareke wa ta'ala da si mu ponizan i pokoran, da si skrušen pred njegovom veličanstvenošću. Jer onaj koji ulazi u ibadet ili izlazi iz ibadeta sa uđbom ili gururom, to jeste zanesenošću sobom ili veličanjem sebe na ovaj ili onaj način, takav nije shvatio značenje ibadeta niti svrhu ibadeta. Ibadet je da si Allahu ponizan. A kada si ponizan, bit ćeš i, i pokoran na najbolji način, ne samo pokoran, nego na najbolji način bit ćeš pokoran. Da u sebi sadržava dva svojstva, a to je krajnju ljubav prema Allahu tabaraka wa ta'ala i, i poniznost prema uzvišenom stvoritelju tabaraka wa ta'ala. Tako da nas uči zahvalnosti, da budemo zahvalni uči nas poniznosti kakvi treba da budemo pred Allahom te bareke ve taala i kako da mu se uzvišenom obraćamo i zato su ove dove sa hamdom Allahu te bareke ve taala dove koje se počinju onako kako nas je poučio uzvišeni stvoritelj te bareke ve taala još da napomenemo kod riječi rab gospodar rabbul alamin rekli smo alhamdulillah da se na određenim mjestima spominje Allahovo ime, uzvišeno Allah. A na određenim mjestima spominje Allahovo tabaraka wa ta'ala ime er Rab, gospodar. Ko što ne kažemo u našem šahadetu La ilahe illa Rab, nego kažemo La ilahe illa illa Allah. Tako. Tako u drugim dovama ističemo Allahov rububijet, njegovo gospodarstvo. U ovisnosti šta tražimo. Pa ako je pitanje vezano za ibadet, onda spominjemo Allahovo tabaraka wa ta'ala ime Allah. Ako je pitanje vezano za Allahovo gospodarstvo, rububijet, onda spominjemo Ja Rabbi Allah. Dakle, nije svejedno hoćeš li reći Allahumme u dovi ili ćeš reći Ja Rabbi. Jer razumijete? Na primjer, da vam navedem primjer. Allah te baraka wa ta'ala kaže Rabbi gfir li vali valideje. Gospodaru moj, oprosti meni i mojim, i mojim roditeljima. Ovdje se ne kaže Allahu bagfir li. Allahu moj, oprosti meni i mojim roditeljima. Nego se kaže Rabbi gfir li. Gospodaru moj. Jer je od Allahovog gospodarstva da on jedini oprašta grije. Ste vidjeli? Ste vidjeli toga? Ima protokol ako ga tako možemo nazvati. Ima način obraćanja Allahu te baraka wa ta'ala kad spominješ Rab, kad spominješ Allahumme ili Ja Allah, o Allah. Pa kada bi se ovome govorilo i dan i noć, gdje je kraj? Dok se s Allahom ne sretnemo. A kad se sretnemo, rećemo, nismo imali više života o ovome da govorimo. Govorili smo do kraja života. I nemamo šta drugo da govorimo. Sve to pokornost Allahu te barake od Isto tako. U dobi Rabbena zalemna enfusena, gospodaru naš, mi smo sebi nepravdu učinili, tražiš oprost, tražiš da se Allah smiluje i tako dalje. Dakle, prema značenju Allahovi tabaraka wa ta'ala imena njemu se upućuje, njemu se upućuje dova. Na primjer, kad kažemo Ja Rahmanur Hamna o milostivi, smiluj nam se. Znači, molimo Allah te baraka wa ta'ala njegovom, njegovim imenom, milostivi, i njegovim svojstvom, a to je milost, da nam se smiluje. Pa je to sve jedno s drugim povezano prisno. Inša Allah o tome drugom prilikom kada se bude govorilo o načinima i vrstama dova Allah tabaraka wa ta'ala. Molim Allah tabaraka wa ta'ala da nam se smiluje, da nam poveća naše znanje, da nam dadne uputu i da se učini od onih kojima je on subhanahu wa ta'ala zadovoljan. Subhanak Allahuma bihamdika, šadu la ilaha ila anta, stavoruka, wa atubu ilik.